ni hadithi ndefu tulikuwa tumeanza kuisharehesha kabla ya wiki mbili takriban wiki ya kwanza tukazungumzia saira na habari za Suhaib radhiyallahu anhu kabla ya hadithi hii tulipoingia katika hadithi hii wiki jana tukazungumzia uh, sehemu ya kwanza ya hadithi hii ambayo takriban ilikuwa ni kama ibara ya kwanza pamoja na ibara ya pili kwa hivyo leo tutaisoma hadithi hii kuanzia mwanzo kwa sababu haiko mbali kisha tuichanganye pamoja na maneno ambayo tutayataja katika darasa ya leo anasema Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala hadithi hii iko katika sahih Muslim na tumeeleza katika darasa iliyopita katika sahih muslim hadithi hii inapatikana wapi katika kitabu gani katika mlango upi na hadithi nambari ngapi na imepokewa na wanazuoni gani wengine mbali na imam muslim rahmatullahi ta'ala alayhi anasema imam muslim katika hadithi hii na ni maneno ambayo ameyanukulu imam nawawi katika riyadhus salihin anasema kana malikun fi man kana qablakum kulikuweko na mfalme katika zama zilizotangulia kabla yenu wakana lahu sahir na mfalme huyu alikuwa na mchawi haya maneno tukayazungumza kwa kirefu katika darasa iliyopita wakana qad kabira na mchawi huyu alikuwa ashaingia katika umri wa utu uzima mchawi huyu alikuwa ashazeeka faqala lilmaliki akasema kumwambia mfalme huyu mchawi inni qad kabirtu mimi nishaingia katika utu uzima nishakuwa mzee fab'ath ilayya ghulaman uallimhu sihr niletee kijana au nitafutie kijana ambaye nitamfundisha elimu ya uchawi uchawi ni elimu na haipatikani hivi hivi mpaka isomeshwe kwa ushahidi wa hadithi hii ambayo tutaisoma sasa hivi anasema uallimhu asihr nipate kumfundisha na kumsomesha sihri kwa hivyo sihri inasomwa ni elimu fulani inasomwa na, na wanataja wanazuoni kwamba sihri ni, kat, ni mfano wa zile elimu ambazo ni haram mnajua kwamba katika ilmu kuna ilmu ambayo ni fardhu ain kuna ilmu ambayo ni fardhu kifaya kuna ilmu ambayo ni mustahab kuna ilmu ambayo ni mubah na kuna ilmu ambayo ni haram si wakati wake leo kueleza kila moja katika sehemu hizi ambazo tumezitaja fardhu ain wengi wetu tunajua kwamba ni kama sala na hizi ibada ambazo tunastekeleza ukiwa waswali ni fardhu ain kujua ibada ya sala ikiwa wafunga ni fardhu ain kujua ibada ya funga ikiwa unakwenda hija ni fardhu ain kujua ibada ya hija unayoitekeleza huu ni mfano wa fardhu ain uje paka katika kitengo cha haram mfano wa elimu ya haram ni elimu ya uchawi na uchawi inasomeshwa hata Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani amethibitisha kwamba uchawi unasoma na unasomeshwa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wama kafara sulaimanu walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr kwa hivyo sihri inasomeshwa kama ilivyokuja katika hadithi hii vile vile asema uallimuhu sihr fab'atha ilayhi ghulaman ay fab'atha al-maliku ilayhi ay ila sahiri ghulaman mfalme akatafuta kijana akamtuma kwa mchawi kwenda kumfundisha uh, uchawi kwa hivyo lengo la mchawi, la mchawi huyo limetimia sababu alitaka kijana kijana huyu katika riwaya ya Imam Tirmidhi fi jami'ihi akaeleza akamweleza mfalme amtaka kijana aina gani si kijana yoyote akaeleza ataka kijana aliye na fahamu nzuri kijana aliye na akili nzuri ya kushika elimu ya uchawi akasema uh, ghulaman fatinan laqinan fahiman kijana aliye na fahamu nzuri ambaye anaweza kupokea maneno kwa haraka na anaweza kushika elimu kwa haraka kijana sharp genius nyinyi mnasema ndio apate kumfundisha uchawi hakumwambia taka kijana wa aina yoyote na riwaya ya Tirmidhi tulisoma katika darasa iliyopita ikawa ina maelezo zaidi inaeleza kwa nini mchawi akamwambia mfalme ataka kijana amsomeshe sihiri riwaya ya Tirmidhi kafafanua ya kwamba lengo lake ni kutaka kwamba elimu ya uchawi ipate kuendelea akamwambia mfalme mimi naogopea nisije nikafa nyinyi mkawa hamuna mchawi mkawa mnapotaka mambo ya uchawi hamna mtu wa kuwasaidia katika mambo ya uchawi ndio maana kuna umuhimu wa kutafuta kijana kumsomesha elimu ya uchawi tukasimama katika sehemu hii tukaeleza kwa undani nini maana yake nini makusudio yake na katika wakati wa leo maneno haya tunayafahamu kwa mtazamo gani tusirudi nyuma sana kwa sababu ya wakati kwa hivyo tunasongea mbele katika hii hii hadithi anasema imamu muslim ambayo ni maneno ya Imam Nawawi katika Riyadhu As-Salihin anasema huyo kijana baada ya kutumilizwa kwa yule mchawi fakana fi tariqihi idha salaka rahib kijana huyu alipokuwa anaelekea sasa katika njia yake siku ya kwanza alipotoka nyumbani anaelekea kwa mchawi fi tariqihi katika ile njia yake siku za kwanza kwanza anaelekea kwa nani anaelekea kwa mchawi وكان في طريقه اي في طريق الغلام اذا سلك anapokwenda yani mutawajjihan ila sahir anaelekea kwa mchawi rahibun katika ile njia yake kuna mtu ambaye ni rahib narudia hii hadithi wakana fi tariqihi idha salaka rahib maana yake wakana fi tariqi alghulami idha salaka mutawajjihan ila sahir rahib haya maneno kuna takdim na na taakhir yani wa kana rahibun fi sali fi tariqihi idha salak kulikuwa kuna rahib pale njiani ambaye amekaa katikati ya njia baina yeye kutoka nyumbani na kuelekea kwa mchawi rahib ni mtu gani rahib huwa al-abid min an-nasara ni mtu ambaye anajishughulisha na ibada kwa wingi katika manasara huyo anaitwa rahib kwa wingi ni ruhban kama inavyojulikana katika lugha ya Kiarabu wametajwa ndani ya Qur'ani dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan kwa hivyo ruhban ni jamu ya rahib rahib ni uh, mtu ambaye ni abid mwenye kuabudu katika uh, lile jumba lake la kuabudu sauma ama kana anaabudu huyo aitwa rahib alikuweko tangu hata wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na ruhban mna jua katika sera ya mtume wetu Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi siku amu yake alipotoka naye kutoka maka akaenda naye mpaka Sham akiwa na umri wa baina ya miaka 7 mpaka 12 kule akaenda kukutana na rahib mnasoma katika sira anaitwa rahib man bahira akamuona mtume alayhi salatu wasalam akamjua kwamba huyu ni mtume akamtizama zile alama zake akamwita ammi yake akamwambia huyu atakuja kuwa na shan kubwa adhim na huko unakokwenda Basra kuna adui zake ambao wakimwona na watamjua watakapomwona watamdhuru akamwambia kwa hivyo anielekeza nifanyeje amwambia rudi naye maka kwa hivyo akaikata ile safari alikuwa yuelekea Busra akarudi naye maka ili kuogopea uh, kule Busra watu watakaomwona watamtambua kwamba huyu ndiye Muhammad aliyetajwa katika vitabu vyao watamdhuru manhum alyahud mayahudi wakimwona Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale pale watamtambua kwa hivyo rahib bahira akamwambia arudi naye kwa hivyo huyu ni rahib akakutana naye pale katikati ya njia katika hii sehemu ya hadith wanazuoni wa hadith wanatupa faida ifuatayo wanasema fihi dalala ala annahu mahma fashal fasadu fa innahu la yakhlu asrun min al-usuri min unas salihin muslihin ki kipande hichi cha hadithi kinatupa faida ifuatayo wanasema fihi dalala sehemu hii ya hadithi ni dalili ya kwamba annahu mahma fashal fasad ya kwamba namna ufisadi utakapo utakavyoenea kati ya watu au katika mujtama wa watu fa innahu la yakhlu asrun min al-usuri min unasin salihin muslihin lazima kutapatikaniwa katika wakati wowote miongoni mwa nyakati za watu wanapoishi kutapatikaniwa mtu au baadhi ya watu ambao watakuwa ni wema namna watu watakavyopotoka katika mji au katika wakati fulani katika wakati huo hai hapana budi kupatikaniwa na mtu au watu ambao watakuwa ni wema hata kama ni wachache na kawaida watakuwa ni wachache lakini wako na hadithi hii ni dalili ya maneno haya huu ni mujtama ambao umeenea ndani yake madha alfasad walzulm walfisq walshirk والسحر والفجور mambo yote ya maovu yameenea katika huu mshtama msaidizi wa mfalme ni sahir atafuta kijana apate kumsomesha uchawi hadha huwa almujtama ndani ya mujtama huu kuna mtu ambaye ni rahib au muabudu Allah subhanahu wa ta'ala amebaki katika ile nasrania ambayo ilikuwa bado haijachafuliwa na haijabadilishwa ule ile nasrania ya kwanza kabla ya kuingizwa ndani yake mabadiliko na uharibifu na upotofu kwa hivyo huyu abid alikuwa katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndio wanazoona wanatupa faida hii nzuri kabisa katika maisha ya muislamu leo ukiangalia unaweza kumsikia au kuwasikia baadhi ya waislamu ah, yuwashangaa na yuko katika hali ya kutoka na tamaa ya kwamba huu wakati tulionao leo ni wakati mbaya akwambia tuko katika wakati ambao umeharibika watu wamepotoka hakuna khairi shari imeenea na ufisadi umeenea lakini aljawab pamoja na kwamba ufisadi kweli uko na umeenea shari kweli iko na imeenea lakini wako katika huo huo mshtama kuliko na ufisadi na kuliko na shari pana baadhi ya watu ambao ni salihi na pana baadhi ya watu ambao ni muslihin wengine ni salihin wema wao peke yao na wengine ni wema na wanaeneza wema kati ya watu muslih anaeneza wema kati ya kati ya watu hii ni kawaida katika sunan za khalq za maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo tunaitoa katika sehemu ya hadith na hii ndani yake kuna bishara ayu alikhwa bishara kwa waislamu ya kwamba namna wakati utakavyobadilika namna ya ufisadi utakavyoenea kati ya watu usikate tamaa wala usije ukatamka maneno ambayo sio ya sawa maneno ya ku uh, maneno ambayo ni am la yuradu bihi al-am kwa sababu ndani yake kuna khususia usifikie wakati ukasema tuko katika wakati mbaya kabisa tuko katika wakati wa ufisadi tuko katika wakati wa shari la wako watu ambao ni wema na hawa watu ambao ni wema wataendelea kubakia ila kiyama saa mpaka itafika wakati ambao wale wema wote wataondolewa watabakia waovu na wakati huo ukifika ndio kiyama kwa sababu kiyama kinasimama ala shirari alkhalq watu waovu peke yao hakuna wema wakati huo kwa hivyo wema wote wakikosekana katika ulimwengu huu ni alama na ishara ya kwamba kiyama sasa tayari hii ni faida tunaitoa katika maneno haya aliposema tume alayhi salatu wasalam wa kana fi tariqihi idha salaka rahib kisha anasema salawatu rabbi wa salamu alayhi faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajaba sasa ile siku ya kwanza huyu kijana akiwa katika njia yake anaelekea kwenda masomoni yuenda chuoni kusomeshwa mwalimu nani mwalimu ni mchawi enda kusoma elimu gani elimu ya uchawi sasa pale barabarani njiani anapokwenda akamkuta huyo rahib faqa'ada ilayhi akakaa alipokaa samia kalama akasikiza maneno ya yule um, yule rahib anayezungumza faajabahu yale maneno yakampendeza yale maneno yakamvutia maneno ya nani ya yule rahib yakamvutia kipande hicho cha hadith ayu alikhwa wanazuoni wanatoa ndani yake faida tatu zifuatazo mafunzo matatu yafuatayo funzo la kwanza فيه دليل على ان الكلام الحق له تاثير في قلب السامع وان النفس مفطوره على قبول الحق والميل اليه هي فائده يا كوانس فيه دليل داني ya maneno من دليل dalili على ان الكلام الحق ya kwamba maneno ya haki maneno ya ukweli ya haki lahu ta'thir fi qalbi sami' yana athari katika moyo wa yule anayesikiliza wa anna nafs na kwamba nafsi mafturatun ala qabuli alhaq imefitirishwa nafsi hiyo imeumbwa katika hali ya kuikubali haki walmaili ilay na kuelekea katika haki kwa fitra ya Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyoumba nafsi ya mwanadamu akisikia maneno ya haki kwanza ina athari katika moyo wa muumini au moyo wa yule anayesikiliza hata kama si muumini akisikiliza tu itakuwa ina athari katika nafsi yake thaniyan wa anna an-nafsa na kwamba nafsi mafturatun ala qabuli al-haqqi wal maili ilayhi imeumbwa nafsi kwa kawaida yake ya kimaumbile akisikiliza tu haki ile nafsi yenyewe utaiona naturally inaelekea katika ile haki na kutaka kuikubali kimaumbile Allah subhanahu wa ta'ala fitrat Allah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqi Allah hakuna anayeweza wala hakuna kitu kinachobadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala haya ndio maumbile ya Allah jalla jalalu wali hadha wanasema wanazuoni na ndio kwa sababu ya maneno haya kana a'da'u ad-da'wati al-islamiyya wale maadui wa da'wa ya uislamu siku za kwanza za uislamu fi bidayati al-islam pale siku za kwanza za uislamu tume alayhi salatu wasalam alipokuwa anaeneza uislamu kana a'da'u al-islam a'da'u ad-da'wa al-islamiyya yas'auna ila saddi an-nas an sama'i kalamillah walam a'da'u al-islam wale a'da'u at-tauhid a'da'u ad-da'wa a'da'u ar-risala ilikuwa kazi yao kubwa ni kuhakikisha ya kwamba watu hawaisikizi Qur'an sasa wewe kaa ujiulize sababu yake ni nini wao hawakusimama kumpinga mtume alayhi salatu wasalam hoja kwa hoja la hawawezi hawawezi kumpinga mtume alayhi salatu wasalam hoja kwa hoja mtume amesema hivi wao wamrudi mtume alayhi salatu wasalam wamjibu wamwambie la wewe umesema hivi sisi tutakujibu hivi akisema hivi wamjibu hivi la walishindwa ikawa kazi yao kubwa ni kusimama na kuhakikisha ya kwamba Qur'ani watu hawaisikii kwa nini lima ya'lamuna min ta'thiri as-sama'i ala qulubi man ala qulubi sami'in kwa sababu wanajua athari ya kusikiliza Qur'ani kwa wale watakaoisikiza Qur'ani Qur'ani watu wakiisikiza na wale ni waarabu sio sisi leo ambao tunasoma Qur'ani wengi wetu hatujui maana yake wasoma qul a'udhu bi rabbil falaq ukiulizwa nini maana ya falaq paka tuulize paka uangalie kitabu cha tafsiri min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqab nini maana waqab paka uangalie kitabu cha tafsiri wa min sharri an-nafathati ma maana an-nafathat ma tadri fi al-uqad ايش معنى العقد lakini waarabu wakati ule ambao walikuwa hai Qur'ani kiteremka yalikuwa maneno haya kwao ni maneno ya kawaida ndio lugha ambayo wao wanaitumia kila siku wanapozungumza ghasiqin idha waqaba wa min sharri an-nafathati fi al-uqadi wa min sharri hasidin idha hasad ni maneno yao lugha yao hiyo ya kawaida kwa hivyo wanajua Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini ikawa sasa aadaul islam almushrikun kufaru makkah kazi yao kubwa saddu nas ani sama ni kuhakikisha kwamba hii Qur'ani watu hawaisikii sababu wakisikia itawaathiri ماذا قال ربنا تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون الله سبحانه وتعالى ta'ala akataja sifa yao hii makafiri ndani ya Qur'an wazi kabisa akasema na wakasema hawa makafiri kuambia makafiri wenzao na kuambia kila mtu pale maka anayekuja anayekuja maka Masjid al-Haram anayetaka kufanya ibada anayetoka Taif anayetoka Tabuk anayetoka Madina anayetoka wapi watu wamemsimamia mlangoni wamwambia ndani ya makka huku kuna gulam min bani abdi manaf chunga usisikie kabisa maneno ukimwona wewe chukua njia nyingine na ukiwa uko pale akizungumza ziba masikio yako usimsikize kabisa la tasma'u li hadha alquran na kama mko pale tume alayhi salatu wasalam yuisoma qurani walghawfi mufanye laghu wakati anaposoma Qur'an yani ikiwa imetokea kuwa uko pale na mtume alayhi salatu wasalam yuaisoma Qur'ani nyinyi fanyeni lagho makafiri hao wana wanasema maneno haya kuambia wenzao ma maana walghaw fi maana yake fanyeni mambo ambayo yatawafanya ile Qur'ani mtume alayhi salatu wasalam anayoisoma asiweze kuendelea yani mtume kwa mfano yasoma taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa mathalan akisoma maneno kama haya nyinyi mfanye lagho mpige kelele kwa nguvu ee, au muimbe au mcheke ili yeye asipate kuendelea la'allakum madha taghlibun ma maana la'allakum taghlibun ili mumfanye mtume alayhi salatu wasalam asiweze kuendelea kuisoma Qur'an kwa hivyo hii ndio ilikuwa silaha ya makafiri silaha ya makafiri huwa madha asad ani as-sama' سماع القران او سماع كلام الله عز وجل في قلوب السامعين au fi nufusi as-sami'in kwa sababu wanajua athari ya kusikiliza Qur'ani kwa watu ndio hili somo la kwanza hiyo ikhwa ambalo tumelisoma tumelitaja sasa hivi na funzo la kwanza fihi dalala ala تاثير كلام الله عز وجل او على تاثير الكلام الحق في قلوب السامع وان القلب وان النفس مفطور على قبول الحق والميل اليه funzo la pili nalotokamana katika sehemu hii ya hadithi ambayo tumeisoma fihi bayan hikmati llahi tabaraka wa taala fi ibadi maneno haya yanabainisha hikma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala hikma baligha hikma iliyo kubwa ambayo mwanadamu hawezi kuifahamu wala hawezi kuizingatia وانه tabaraka wa taala na kwamba yeye Allah jalla jalalu aliyetukuka idha arada bi'abdihi khairan anapotaka khairi imfikie mja wake fala ahadun yastati'u an yahula bainahu wa baina dhalik hakuna mtu ambaye anaweza kusimama baina ya mja huyo na baina ya ile khairi ya Allah azza wa jalla kumfikia maneno haya tunayasoma katika haya maneno ambayo mtume alayhi salatu wasallam anatuambia يا اخوان كاني مزنجتيه هي حكمه بالغه حكمه عظيمه من الله عز وجل كجانا املتوا مخصوص اند يكسوم سحر لكن شاءت قدره الله قدر يا الله عز وجل يكبط قضاء يا الله عز وجل يكاندikwa يا kwamba kijana huyu Allah subhanahu wa ta'ala kumbe alikuwa amemwandikia khair sasa ikiwa khairi Allah azza wa jalla tayari ashaiandika hata kama wewe unaishi katika aina gani ya uovu ile khairi itakufikia hata watu wakajaribu namna gani kuizuia ile khairi isikufikie itakufikia mwalimu wake ni mchawi anayemsimamia katika kusoma uchawi ni mfalme ambaye ni kafiri ni mpotofu ni dhalim na inaonekana katika siyaq ya maneno haya kwamba wazazi wa mtoto huyo vile vile ni wazazi ambao wamepotea na ni makafiri kwa sababu wangekuwa ni wazazi wema wasingemkubali mtoto wao kwenda kusoma uchawi kwa hivyo ahli yake wazazi wake wampotoka mwalimu wake shekhe wake ni mchawi anayemsimamia katika kwenda kusoma uchawi anayemwangalia na chakula chake na masomo yake ni palace ya mfalme diwan almalaki ndio inamsimamia katika maneno haya lakini pamoja na hii sifa zote hizi sifa zote ambazo mmezisikia na hizi hali ambazo zilizoko katika kijana huyo Allah azza wa jalla hapo hapo katika hali hii alitaka khairi imfikie yule kijana na naam ikamfikia na hii ni kuonesha kwamba Allah azza wa jalla akikuandikia khairi basi wewe hata kama uko katika hali gani wewe usiangalie ile hali uliyoko ukasema la mimi kweli khairi itanifikia katika hali hii la ikiwa amekuandikia itafika itafika Zakaria alayhi salam aliomba mtoto akapoa mtoto na umri wake umepita miaka 80 na miaka 90 khairi alikuwa Allah azza wa jalla ashaiandika katika dhurufu ya aina yote wewe usijiangalie mimi niko katika hali fulani mimi niko katika hali fulani mimi vipi khairi itanifikia na mambo yangu yako hivi la maadamu Allah azza wa jalla qad kataba laka alkhair hakuna kitu ambacho kitakuzuia وشهيد ومن انه هاي كتابه القران تكف الله عز وجل ماذا يقول وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله الله عز وجل اكيتك خير كفيكيه hakuna kitu ambacho kitazuia fadhila ya Allah azza wa jalla kufikia kabisa ikiwa ameandika fi yawm min al-ayyam wewe utakuwa fulan min an-nas basi usijiangalia lo mimi katika hali hii katika umaskini huu ambao mimi nilionao kweli naweza kuwa la maadamu Allah azza wa jalla kad katab basi itakufikia ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده نمتوم عليه الصلاه والسلام anasema في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له huyo kijana kumbe Allah azza wa jalla alikuwa shamwandikia khairi na ashamwandikia hidayah tamfikia fala mudhilla la hata kaja mchawi hata akaja mushrik hata akaja nani kujaribu kukupotoa uweze kupotoka babako akiwa mchawi mamako mchawi mwalimu wako mchawi ndugu zako wote wachawi lakini idha kana Allah azza wa jall qad kataba laka alkhair walhidayah hakuna atakayezuia khairi hii kukufikia funzo la tatu ambalo linashikana na maneno haya mtume alayhi salatu wasalam annahu tabaraka wa taala kwamba yeye Allah azza wa jall idha kataba ala abdihi alhidayah anapomwandikia mja wake hidayah فَإِنَّهُ يُسَخِّرُ لَهُ أَسْبَابَهَا بس الله عز وجل هم سهلشي زل نجي ذا كيتفوت إلى هداية ربنا تبارك وتعالى جل جلاله جل ثناؤه تقدست أسماؤه أكيو أمكواندكيا فلان أيها الإنسان أمكواندكيا أفكيوه نهداية بس إلى هداية تكفكيا na pamoja na kufikia kuna jambo lingine la ziada ambalo tunalisoma katika hadithi hii kwamba Allah azza wa jalla kadhalik yusakhiru laka subula alkhair asbaba alkhair subula alhidayah asbaba alhidayah wewe utauliza mimi nitafika vipi katika hidayah hii khairi itanifikia vipi hiyo kazi mwachie Allah azza wa jalla yeye ndiye atakayekuoletea na kukuonesha sababu za kuipata ile hidayah huyo kijana yuenda kusoma uchawi lakini Allah azza wa jalla kwa kuwa alikuwa shamwandikia khair na shamwandikia hidayah ikawa Allah jalla jalalu vile vile amemsahilishia sababu ya kuipata hidayah na sababu ya hidayah annahu ja'ala ar-rahiba ya'taridu tariqahu ila sahir akamfanya yule rahib amekaa katikati ya njia yake kwenda kwa mchawi ya'taridhu ame amekaa pale katikati hawezi kwenda kwa mchawi mpaka apite kwa rahib hadha sabab lilhidayah au la hadha sabab lilhidayah tasghir ya allah subhanahu wa ta'ala kumbe haya mambo yote jalla jalalu alikuwa ameyapanga hikma ya Allah jalla jalalu wakati mwingine unaweza kuona mambo ambayo wewe katika akili yako unauliza vipi yanaweza kuwa lakini hikma hikmatullah albaligha hakuna anayeweza kuifahamu ndipo pale unapoisoma katika Qur'ani tukufu Allah jalla jalalu akwambia waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun sasa wewe kaa ujiulize rajulun mu'minun min ali fir'aun kaifa aman aliyamini vipi ali fir'aun wa yawm alqiyamati adkhilu ala fir'auna al'adhab alu fir'aun wanajulikana ni watu makafiri ni watu ambao hawana hidayah ni watu waliopotoka kaifa amana rajulun min ali fir'aun hikmatullah ta'ala albaligha alikuwa shaandika huyo mu'min ndani ya watu wa fir'aun ndani ya palace ya fir'aun ndani ya ufalme na familia familia ya fir'aun kuna mtu aliyekuwa ni mu'min na mwingine mfanyikazi alikuwa ni muumina mwanamke hata mkewe faraun kanat muumina haula الناس كيف امنوا حكمه الله تبارك وتعالى البالغه ashaandika hidayah itawafikia yeye mwenyewe ashasahilisha zile subul alhidayah na asbab alhidayah na asbab alkhair haya yote mwanadamu atakiwa amwachie Allah subhanahu wa ta'ala huwa almudabbir lihadhihi al'umur يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون هيا ndio au hizi ndizo faida zinazohusiana na sehemu hii ya hadith ambayo tumeisoma kauli nabii sallallahu alayhi wasallam faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajaba kwa hivyo maneno haya unapoyasoma ujue ndani yake kuna faida kubwa na kuna mafunzo makubwa haya ambayo tumeyataja kupitia kwa maneno ya wanazuoni tunasongea mbele wakana idha ata sahir marra birrahibi wa qa'ada ilayhi fa idha ata sahira daraba sasa siku ya kwanza ayu alikhwa kijana huyu kama tulivyowatajia na kama maneno haya yalivyotobainishia katika njia yake ya kwenda kwa yule mchawi akapita akamwona yule rahib akakaa akasikiza maneno yake yakampendeza naye akamvutia naye akamfurahisha kwa hivyo yule kijana sasa kazi ile akaifanya ni ada ikawa tume alayhi salatu wasallam asema wa kana idha atasahid sasa ikawa kila anapokwenda kwa mchawi marra birahib ampitia yule rahib kwanza amsikize maneno yake mwanzo paka mwisho amalize ndipo aende kwa mchaga idha sasa ikawa ni ada maadamu siku ya kwanza amekaa akamsikiza akaona maneno yake ni mazuri na yakampendeza maneno yale yakamvutia akaona sasa hii faida mimi siwezi kuikosa tena kumbe Allah subhanahu wa ta'ala asha ashamwandikia asbab alhidayah ashamwandikia sabila alkhair ayanala kwamba ataipata sasa na yeye akaifanya ndio ada sio ile siku ya kwanza peke yake ikawa kila anapokwenda ndio mtume anasema katika hii ibara inayofuata wakana idha atasahir na ikawa kila anapotaka kwenda kwa mchawi marra birahib ampitie ile rahib kwanza qaada ilay anakaa kuendelea kumsikiza kama kawaida fa idha atasahir sasa ikawa anapokwenda kwa mchawi amechelewa dharaba yule mchawi yuampiga katika riwaya ya Tirmidhi kuna nyongeza inayofafanua kwa nini yule mchawi yuampiga litaakhuri kwa sababu ya kuchelewa kwake sasa ikawa kile kipijo cha yule mchawi mpaka kime kimemdhuru yule kijana na hii ni kuonesha kwamba sabila alilm na sabila alhidayah haiji hivi hivi kwa raha na haiji kwa urahisi kijana huyu tangu katika udogo wake na, kwa, na pamoja na kuwa Allah azza wa jalla ashamwandikia sabila alhidayah na sabila alkhair lakini ndani yake ashaanza kupata maonjo maonjo ya mambo ya udhia mchawi yamtandika kule anapokwenda mwalimu wake litaakhuri kwa kuchelewa sasa yale mambo yalipomzidi na kile kipigo cha mchawi kilipokuwa kinaendelea mpaka kimemdhuru yule kijana shaka dhalika ila rahib akaenda akamshtakia yule mwalimu wake sasa rahib ana walimu wawili mwalimu mmoja amfundisha khairi dhalam amfundisha khairi hidayah wan nur rahib mwalimu wa pili amsomesha dhalam giza wa shar wa dhalal asihr haya kijana mdogo huyu ana walimu wangapi wawili mmoja amsomesha khairi mwingine amfundisha shari khairi na shari zote mbili za kutana katika kijana aliye na moyo moja na akili moja zinagongana pale ndani sura inaendelea na mtume alayhi salatu wasalam atatubainishia sasa hivi hii sura huyu kijana ameweza kuiondoa vipi sababu ni jambo ambalo silo la kawaida uchanganya katika moyo wako alhaq walbatil alkhair washar alhuda wadhalal haziwezi kukutana kwa mtume alayhi salatu wasalam sasa hivi atatuambia huyu kijana ilibidi afanye nini kwa hivyo akamshtakia yule rahib mwalimu wake wa akamwambia ya rahib mimi nikija kwako hupita pale uh, mimi napokuja kwako nikienda kwa mchawi huwa nimechelewa sasa yuanipiga na nikitoka kwako nikirudi nyumbani hupita tena kwa rahib kama ilivyo katika riwaya ya Tirmidhi kwa hivyo alikuwa akipita kwa rahib mara ngapi mara mbili akiwa yenda kwa mchawi apita kwa rahib na akirudi nyumbani yupita tena pale pale kwa rahib sababu rahib ana maskani yake pahala pake ambapo haondoki sauma amekaa pale kila akiona mtu yapita mtolea mawaidha kila akiona mtu yapita mtolea mawaidha kazi yake hiyo kwa hivyo yapita kwa yule rahib mara mbili mara ya pili akipita kwa rahib huchelewa nyumbani akifika nyumbani pia yatandikwa tena kwa hivyo atandikwa mara ngapi atandikwa mara mbili katika riwaya ya Tirmidhi imebainisha wazi kwamba alikuwa akipigwa mara mbili mchawi yuwampija na wazazi vile vile wanamtandika kwa kuchelewa tihan kijana mdogo ameanza kuupata katika akiwa na umri mdogo lakini sabar ameweza kusubiri sasa yule rahib alipoambiwa na yule kijana wake ambaye ni mwanafunzi wake aliyekuja kumshtakia akampa nasaha na nasaha yake ikawa ni maneno yafuatayo akamwambia idha ataita sahir kuanzia kesho ukifika kwa mchawi kabla hajakupiga idha khashita asahir ukiogopa kwamba yule mchawi ukifika kwake kwa kuchelewa kwako atakupiga katika riwaya ya Tirmidhi ikaongeza idha khashita sahir an yadhribak ukiogopa yule mchawi kwamba atakupiga kabla hajainua kiboko mwambie habasani ahli wazazi wangu wamenizuia ndio maana nikachelewa wa idha khashita ahlaka na ukiogopea wazazi wako ai an yadhribuka watakupiga kwa kuchelewa waambie habasani asahir as mchawi ndiye aliyenizuia akanchelewesha kwa hivyo shampa suluhisho ukifika kwa mchawi ikiwa umechelewa mwambie wazazi wangu ndio wamenchelewesha na ukifika kwa wazazi ukiwa umechelewa mwambie mchawi ndiye aliyenichelewesha ya wazi maneno haya ikhwan au ya wazi hii kwazi maneno haya ni ya ukweli au ni ya urongo naam hadha sidq au kadhib hadha kadhib sasa yule rahib amfundisha vipi kijana mdogo maneno ya urongo vipi mwalimu mzima rahib tena abid aliyeshika dini ya unasara unasara uliokuwa safi wakati huo bado haujapotoka haujachafuka sasa aje leo amfundishe amfunzie hasa mtoto mdogo amfundishe maneno ya urongo kama vile leo siku nyingine waweza kumwona mtu mzima akawa na mtoto mdogo amdanganya wakati mwingine yule mtu mzima aweza kuwa ni baba hasa mzazi akae na mtoto wake amdanganye amdanganye amdanganye mpaka siku nyingine mtoto huwa ashapata akili alafu akikasirika umwambie yule baba wazi wazi ah baba lakini ah oh, wewe mavunga ya mzi mavunga wala au akikaa na rafiki zake waambia kabisa ah babangu ana mavunga ah hiyo anidanganya tu kila siku na mimi namsikiza tu simwambii kitu هذا يحصل ولا ما يحصل يا اخوان يحصل ni maneno mabaya mzazi kumwambia mtoto wake maneno ya urongo mpaka mtoto ajue kwamba babake yamdanganya ma yambaghi طيب sasa tuje katika maneno haya ikhwan ili nisiwapeleke mbali kaifa tasanna للراهب كيف amkana lirahib an yakdhiba ala alghulam ilikwenda kuaje mpaka yule rahib akakaa akamdanganya akampa yule kijana akamfundisha maneno ya urongo huku yamfundisha maneno ya khairi lakini hapa akamfundisha maneno ya urongo mal jawab ha عند ضروره haya asema jana wetu hapa Ibrahim kwa sababu huu urongo ni kwa ajili ya dharura kwa hivyo kila ukipata dharura wewe waweza kusema urongo dharura hiyo nani ndio yuwasema kwamba hii ni dharura na hii si dharura wewe mwenyewe eh ukipata jambo ambalo ndani yake linaudhia utasema urongo danganya ah, udhia kama upi kama kupigwa wanazoni wanasema katika maneno haya ikhwan fihi maneno haya dalil ni dalili ala jawazi alkadhib ya kwamba urongo unafaa lakini asikiza maneno haya mpaka mwisho kwamba urongo unafaa limaslahatin mu'tabaratin fi shar' kwa maslaha ambayo yanazingatiwa na sheria haya maneno yasikize kwa makini uyapige mstari katika fahamu yako maneno muhimu sana ili usije ukatoka hapa haya maneno ikiwa ukuyasikiza vizuri au mpata neno moja lingine likakupita ukaona kwamba katika darasa ya leo umeambiwa kwamba kusoma urongo yafaa kwa hivyo kaanza kuitumia tunaambiwa kwenye darasa waweza kusema urongo wakati mwingine yafaa la sikiza kwa makini na ujue maneno haya wanazuoni wameyaweka katika misingi katika misingi gani hiyo narudia wanasema fihi dalil ala jawazi alkadhibi limaslahatin mu'tabaratin fi shara' maneno haya ni dalili ya kwamba inafaa kusema urongo kwa maslaha ambayo yanazingatiwa na sheria hili tamko na hii ibara ndani yake wanazuoni wa usul na wanazuoni wa sheria wanatumia kitu ambacho kinaitwa katika lugha ya Kiarabu qaid na qaid ni tamko ambalo linafunga neno fulani ili lisitoke katika maana hii kuingia katika maana nyingine kwa lugha ya Kiingereza inaitwa clause hapa kuna qaid na qaid iliyokusudiwa na wazuoni katika maneno haya ni neno shara maslaha yanayozingatiwa katika sheria sio maslaha yanayozingatiwa na mwanadamu yeye mwenyewe kwa sababu kuna maslaha aina mbili kuna maslaha sharia na kuna maslaha shakhsia kuna maslaha ya mtu yeye mwenyewe yake yeye mwenyewe na kuna maslaha ambayo yanatakiwa na sheria sasa kukija maslaha ambayo sheria inaitambua kwamba hii ni maslaha unafaa kusema urongo unafaa kusema urongo wakati wa adhana umefika ili tuyafahamu maneno haya kwa wazi zaidi tunanukulu kwa mnasaba huu maneno ya imamu Nawawi msikizeni kwa makini yaandike kwa sababu tunayanukulu kwa herufi maneno ya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kuhusu masala ya kusema urongo kwa sababu ya maslaha maslaha ambayo yanazingatiwa na yanatambulikana katika sheria maneno haya Imam An-Nawawi ameyataja vile vile karibu na maneno haya wanazuoni wengine kina Ibnul jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi na wengineo kwa hivyo haya maneno ambayo tunayasoma sasa hivi ni maneno ambayo tuyanukulu ya Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika hiki hiki kitabu cha Riyadhus Salihin na tutakuja kuyarudia tena maneno haya tunapofika katika mlango ambao unaitwa babu sidq mlango wa kusema ukweli katika mlango huo ndiko alikosema Imam Nawawi maneno haya kurasa 587 anasema Imam Nawawi maneno yafuatayo كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم فيه الكذب وان لم يمكن تحصيله الا بالكذب جاز الكذب ثم ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا wa in kana wajiban kana alwaj kana alkadhibu wajiban haya maneno tuliyosoma ni maneno ya imamu Nawawi kwa herufi anasema imamu Nawawi fa kullu maqsudin mahmud kila kusudio lolote jambo lolote ambalo unalikusudia kulifanya au kulitenda au kulisema jambo lolote ambalo ndani yake umelikusudia محمود ambalo ني زوري كل مقصود محمود kila jambo ambalo umekusudia kulifanya au kulitenda au umelilenga mahmudin ambalo jambo hilo ni zuri tofauti na madhmum au kinyume cha madhmum kwa hivyo maneno haya ukitaka kufahamu kinyume chake unasema fa kullu maqsudin madhmum kitakuwa ni kinyume maneno haya kwa hivyo Imam Nawawi anakuambia kila jambo ambalo unalikusudia ewe Muislamu kulifanya au kulitekeleza ambalo jambo hilo ni zuri mahmud yumkinu tahsilu jambo hilo unaweza kulipata bighairi alkadhib bila kusema urongo yuhramu fihi alkadhib hukumu ya kwanza itakuwa wakati huo wewe kusema urongo itakuwa ni haram madamu waweza kupata kusudio unalotaka jambo ulilolenga kulipata au kulitafuta unaweza kulipata bila ya kusema urongo fala da'iya fi an takdhib hakuna haja kusema urongo na ukisema urongo unapata madhambi hii hukumu ya kwanza anaendelea mbele anasema wa in lam yumkin tahsulu tahsilu na ikiwa haiwezekani jambo hilo ulilokusudia kulifanya au kulipata ambalo ni zuri mahmud huwezi kulipata illa bil kadhib isipokuwa kwa kusema urongo jaza al kadhib hapo unafaa kusema urongo unaruhusiwa kusema urongo aljawab naam unaruhusiwa kusema urongo thumma ongezea juu ya hapo in kana tahsilu dhalika almahmud ikiwa hilo jambo unalotaka kulipata hilo jambo ulilokusudia kulifanya au kukufikia au kulitekeleza ikiwa ni jambo la mubah hilo jambo lenyewe ni la mubah ambalo huwezi kulipata lakini bila ya kusema urongo hukumu ya urongo wakati huo anasema Imam an-Nawawi anasema kana al-kadhibu mubahan na urongo kusema urongo wakati huo utakuwa vile vile ni mubah wa in kana wajiban na ikiwa hilo jambo ulilokusudia kulifanya na jambo lenyewe ni mahmud na huwezi kulipata bila ya kusema urongo na jambo hilo ambalo ni maksud ni mahmud na huwezi kulipata bila ya kusema urongo ni jambo la wajib kana alkadhibu wajiban na urongo wakati huo vile vile utakuwa wajibu usiposema urongo utapata madhambi sije ukasema astaghfirullah maneno gani sasa haya haya maneno ya kielimu <laughs> tuko pamoja ikhwan unaweza kurudia haya maneno sababu ni muhimu sana hebu yarudia haya maneno Imam Nawawi eh oh kwa subiri nimeshamaliza eh oh nirudie فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم فيه الكذب وان لم يمكن تحصيله الا بالكذب جاز فيه الكذب ثم ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا وان كان واجبا كان الكذب واجبا واضح nabii ibrahim alayhi salam alipopatikana katika wakati wa yule mfalme ambaye alikuwa ni mwovu na mfalme huyu tabia yake ilikuwa kila akiona mwanamke mzuri humchukua kilazima akawa ni mke wake au akawa ni mwanamke wake sababu hawezi kuwa ni mke wake hajamoa kwa hivyo huwa ni mwanamke wake humchukua kilazima kwa mtu yani akimwona mtu apita na mkewe barabarani humsimamisha akijua kwamba ni mkeo humchukua humchukua yeye na Ibrahim nabii Ibrahim alayhi salam alikuwa wakati huo mfalme namna hiyo akapatikana na bibi yake na wale askari wakamuuliza nani huyu alikuwa na mkewe baadhi ulama yaqulun sara akaulizwa man hadi nani huyu sasa angesema tu hadhihi zaujati wangemchukua akamkosa madha qad ukhti huyu dadangu sasa kamwacha hii ni kadhib mubah au wajib hadha wajib hapa ukisema ukweli unaingia katika maafa au uingii katika maafa na madhara unaingia katika maafa na madhara na ukweli wakati huu unaposema unakuwa wewe muislamu katika makosa ufai kusema ukweli lazima useme urongo na ukisema ukweli utaingia katika makosa na utapata madhambi wazi maneno haya insha Allah taala ikhwan tutakuja kuyafafanua kwa undani tena zaidi leo msiyachukue mkayapeleka nyumbani Ah ah. leo myawache hapa mpaka tufike katika babu sidq ndipo tutaingia tena ndani zaidi lakini tumetaja maneno haya kwa sababu ya umuhimu wa huu urongo uliosemwa na nani na rahib kumfundisha yule kijana sasa na, tunarudi tena katika swali letu la kwanza kwa nini rahib amemfundisha kijana urongo au nini hukumu ya huu urongo ambao rahib alimfundisha yule kijana mubah au jaiz au mubah au mustahab au wajib wajib kwa sababu ni urongo unaurudi katika maslaha unaurudi katika dini na maslaha yenyewe mu'tabara fi shar' na bila ya kusema urongo kijana yule angeendelea kufanya kudhurika na kupata maafa angekuwa huku yapigwa na huku wapigwa huku apigwa na huku apigwa angeendelea kupigwa mpaka angeingia katika hali ambayo angeweza kudhoofika na kudhurika sasa ili ajikinge katika hali hii na lile jambo linalomfanya yeye kuchelewa ni jambo la haki hachelewi kwa sababu acheza mpira kwa hivyo leo kijana wa Kiislamu akiwa anchelewa madrasa wewe wasoma madrasa ukifika kule madrasa siku ya Jumamosi au siku ya Jumapili umfika saa 2 kwa sababu umpita kwa rafiki zako pale ukaenda ukacheza PlayStation au ukaangalia mambo mengine pale au ukatia piga mastori na wenzako ukazungumza au ukamwona mwenzako ana baskili pale ukamwomba hebu nipe raundi ukapiga raundi zako na baskili sababu wewe ulikuwa huna baskili sababu kuswali alfajiri hapa msikitini طيب <coughs> sasa ukifika madrasa ليش تاخرت يا فلان kadanganya mimi ninachelewa sababu mkiamka tu hivi namna hii babangu anzimia Sasa ukiulizwa kwa nini wasema urongo, utasema mimi siku ya Jumamosi tarehe fulani nilikuwa kwa pale msikiti wa Azhar, nikaambiwa kwamba yule kijana alikuwa akisema urongo huku na huku na yafaa. Sasa mimi na pia na huyu mwalimu kama yule mwalimu wa kule, a ah, a ah. ndio nikamwambia ikhwan, haya maneno tuyafahamu vizuri, yale ni maslaha fi shar'a, maslaha ambayo inazingatiwa katika sheria, si maslaha ya kucheza mpira si maslaha ya kidunia si maslaha ya mambo ya upuzi la yangalikuwa ni maslaha ya mambo ya upuzi ukienda kule ukimdanganya mwalimu taatham wala ma taatham taatham pata madhambi ukimdanganya babako nyumbani ukirudi umechelewa lesh akharti ah, ya fulan kamdanganya mimi baada ya kuswali leo msikitini sikutoka kabisa kachukua msahafu nikasoma kama juzuu tatu kadhab ukusoma hata herufi moja taatham ma yajuz kwa hivyo ni maslaha ambayo mu'tabara fi shar' kwa mujibu wa maneno aliyotaja wanazuoni haya ambayo tumeyasoma maneno ya Imam Nawawi na maneno mengine ya ziada Imam Ibn al-Jauzi tutakuja kuyazungumza kwa kirefu inshallah tutakapofika katika uh, mlango wa sidq uh, mashiati al mawla tabaraka wa taala tutasimama katika sehemu hii tuliyofika uh, tutaendelea bi mashiati Allah azza wa jalla katika darasa zitakazokuja tutakamilisha maneno yaliyobakia ja'alani Allah wa iyyakum من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته